Uh... الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin ma Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano a yau muna lahadi wato 19 ga watan safar shekara ta 1435 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2013 kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambobin waya kamar haka wato hudu 4 1 4 bakwai sifili 4 ɗaya 4 ko kuma sifili 7 sifili ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sifili bakwai daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku a karmakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يمقوى ماسو سورارم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku rika daga muryoyinku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wa sallam wala tajharu lahu bil qawli kada ku rika bayyana masa magana ka jahari ba'dukum li ba'd kamar yadda sashin ku yake daga murya ya bayyana wa sashi magana an tahbata a'malukum kada ayyukan ku su rushe wa antum la tash'urun alhalin ba ku sani ba wannan aya aya ce da take bawa annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummar musulmi tarbiya da ladabin da ya kamata su yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ladabin da yake kunshe da girmamawa gare shi sallallahu alaihi wa sallama da girmama maganganunsa sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum ya ku wanda suka yi imani kada ku rika daga ku kada ku rika daga ku fauka sautin nabi sama da miliyar annabi wato kada ya zamana kuna zaune da annabi sallallahu alaihi wa sallama a majalisi daya amma kuna daga murya in kuna magana da junanku kuna kakaci in kuna magana da junanku ko kuna sowa a tsakanin ku. matukar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikinku kada ku yi haka domin yin haka baya daga cikin ladabin da ya kamata ku yi wa mutum kamar manzo sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli kada kuma ku zo za ku yi magana da shi dayan ku ya daga miryarsa da karfi ya ce wai yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku yi haka ka jahare ba'dukum li ba'd kamar yadda sashin ku yake wa sashi kamar yadda junanku kamar yadda kuke wa junanku kamar yadda sa'a yake wa sa'ansa kamar yadda aboki yake wa abokinsa kada ku ce za ku yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi masa irin wannan magana an tahbata a'malukum Allah ce dan kada ayyukan ku su rushe wa antum la tash'uruna ba ku sani ba sannan Allah ce innal ladina a aswatahum inda rasulillah ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim waɗanda suke rage muryarsu in suna gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya jarrabi zuciyarsu da tsoronsa ya sanya tsoron Allah ta'ala a cikin zukatansu lahum magfiratun suna da wata gafara ta musamman a nan duniya wa ajrun azim kuma suna da lada babba a lahira sannan Allah ya ce ga wadda innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun amma waɗanda suke kiranka suke daka suke wato kwala maka kira min wara'il hujurati ta bayan dakunanka ko dakunan matanka Allah ce aksaruhum la ya'qilun mafiya yawancin su ba su da hankali walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum da lakana khairan lahum da za su yi hakuri har sai ka fito ka same su da wannan yafi musu alkhairi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai mai tausayi ne ga waɗanda suka tuba suka ce Allah ta'ala ya yafe musu jikan jikansu. to wannan ladabi ne Allah ta'ala yake bawa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ladabin zama da shi ladabin halartar majalisinsa a bukari ya rawaito hadisi daga ibnu abi mulaika yake cewa kadal khayyira ne an yahlika wato masu mutane guda biyu masu alkhairi masu daraja sun kusa su halaka abubakar wa umar abubakar da umar suna zaune gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi lokacin da wata kabila kabilar banu tamim suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi masa mubaya'a suka yi masa caffa za su koma garin su sai tattauna waye ya kamata ya shugabance su sai sai na Umar ibn al-Khattab sai sai na Abubakar sai ya ce a sanya alka'aka ibn Rabi'a alƙaƙa ibn ma'abad annabi sallallahu alaihi ya sanya alƙaƙa ibn ma'abad ya zama shine shugaban wannan kabila bayan sun koma su sai shi kuma sai na umar ya ce a sanya al'aqra ibn habis a sa al'aqra ibn habis sai sai na abokan ya ce an ta turidu khilafi kai kana so ka saba muku wato kana so ka saba mun shi kuma sai na umar ana la uridu khilafak lamma aradtu khilafak ni ba saba maka nake so fartafa'at aswatuhum sai su suka yi sama wato wannan ya fada wannan ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana jin su to sai da abubakar yana cewa kai so kake ne ka kawo wani ra'ayi sabanin nawa shi kuma sai da umar yana cewa ni ba so nake in ka ra'ayi sabanin naka ba wato kowa yana kokarin ya ga ya nuna wa dan uwansa abinda shi kuma dan uwan nasa yake kokarin ya nuna ba haka bane to da muryarsa ta sama haka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi a wasu ruwayar ma cikin bukhari a ruwayar shi ibnu abi mulaika daga abdullahi ibn zubair ke cewa wato ayoyin tun ayar farko ma aka saukar tun daga ayar farko na la bai na yaday lahi wa rasulihi wattaqullaha sami samiun alim sannan ce ya ayyuha allazina latar la tarfa'u aswatakum fawqa fauka sautin nabi wato kada ku guce gaba ga Allah da manzansa wato kada ku fara kawo ra'ayinku ku bari ku ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da zama shugaba al-aqra ibnu habis ne ko al-qaqa ibnu. Ibnu ma'bad ku bari ku ga waye annabi zai zaba kai ku kawo wani ra'ayinku ko wata shawara ku kafin ku ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce sannan kuma kada ku daga biryar ku to shine da tun daga lokacin abdullahi dan zubair ya ce tun daga lokacin ma kallama ma kallama umaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa illa eh, eh, illa istafhamahu duk sanda umar ya zo ya yi wa annabi sallallahu magana sai annabi sallallahu alaihi ce me ma ce? to saboda ya rage muryarsa sosai saboda Allah ce wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd ta kai umar duk sanda zai yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sai annabi ya ce me ma ce? saboda kasa da muryarsa da yi wato ladabtuwa da wannan ladabin da Allah ta'ala ya dora su akai haka ne ya zo cikin musadarar ta sayidina abubakar da umar suka kasance tun daga lokacin layu kallimani rasulullahi sallallahu alaihi illa ka akhi sirar wato ba sa yi wa annabi sallallahu magana sai dai kamar masu rada da shi kamar da suke rada lokaci ba sai ya tambaya mai makaci ya nuna cewa sun ladabtu to shine Allah ta'ala ya ce ku daina yin wannan an tahbata a'malukuma an tahbata a'malukum wa antum la ayyukan ku kada su rushe ba ku sani ba wato kada ku je ku yi abinda har zai jawo muku Allah ta'ala ya rushe aiki ku ba ku san ku rushe aiki ku hadisi ya tabbata cewa sayyidina abin nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bincika a cikin majalisinsa sai ya ga bai ga sabit ibnu kais ibnu shammas ba akwai sabit ibn qais ibn shammas wani sahabi daga cikin sahabbansa da yake yawan zama a majalisinsa ya kwana biyu baya ganin sa sai ya ce me ya faru bana ganin sabit ibn qais sai wani cikin yan majalisa ya ce zan je in binciko in ji menene ya faru yana zuwa gida sai ya same shi fi baitihi jalisan hazinan ya same shi a gidansa cikin bacin rai da bakin ciki sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar baya ganin ka sai yake cewa ai ni miryata wato Allah ta'ala ya bashi babban mirya shi bai iya magana a hankali ba idan zai magana to sai kowa ya ya san yana magana tun cikin mutane akwai wanda Allah ta'ala yake ma irin wannan halittar ya bashi wato budaddiyar mirya yake cewa ni ina tsoron in shiga cikin waɗanda aiki eh, wato ina ina cikin masu daga sauti kan annabi sallallahu alaihi wasallama arfa'u sauti ala fawqa sauti annabi sallallahu alaihi wasallama ina daga murya ta kan murya annabi sallallahu alaihi wasallama habita amali aiki na ma ya rushe sauraka ya zauna gida banda bacin rai da kuka ba abin da yake yi tunda Allah ta'ala ce an tahbata amalukum an tula ta shi ne ina daga murya ta kan sautin annabi sallallahu alaihi wasallama sauraka aiki na aiki na ya rushe ni dan wuta ne habita amali wa ana min ahlin na sai mutumin nan ya koma ya ce to gashi na je na same shi a gida yana cikin tashin hankali ya ce yana daga gaban gabanka a haka aikin sa ya rushe kuma shi dan wuta ne annabi ce ka je ka gaya masa laisa huwa min ahlin naribal bal min ahlil janna ka je ka gaya masa shi ba dan wuta bane shi dan aljanna ne a guje shi na zo maka da bishara daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ba dan wuta bane kai dan aljanna ne sahabbai suka ce haka muke ganin sa yana yawo cikin mu muna masa kallon dan aljanna asabar annabi ya ce bal huwa min ahli aljanna annabi ya masa wannan albishir din sai gashi kuma a yakin yamama ma'arakatul yamama zamanin sayyidina abubakar lokacin da aka fita aka yaƙi musailamatul kazzab wani wanda ya yi da'awar annabci suka ce shi ma annabi ne lokacin da muminai musulmi suka yaƙe su a nan ne Allah ta'ala ya karɓi ransa aka kashe shi ya yi shahada domin ya fito shi da likkafaninsa ya sa turare ya shirya kawai zai tafi lahira kuma haka Allah ta'ala ya karɓi ransa shahidi a wannan ma'arakatul yamama din ya mutu shahidi saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tarbiyantu da wannan tarbiyya. sai Allah ta'ala ya ce kada su rika daga muryarsu shi yasa malamai suka ce ko mutum ziyara ya je gaban kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama baya halatta ya daga muryarsa gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan alfarmar tashi tana nan har zuwa yanzu kamar yadda take lokacin da yake tsakiyar sahabbansa to haka nan har bayan komawa shiga Allah wannan alfarmar tashi tana nan kada mutum ya je ziyara kabarinsa ce zai rika daga sautinsa yana magana don haka muka ga malamai sun kasance yadda suke girmama annabi yadda sahabbai suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin su haka su ma suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa bayan abin da shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya ga wasu wani mutum ya zo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwakwazo yana daga miriya sai na umar ya je ya ce kai daga ina kake ya ce ai shi daga guri kaza yake shi shi daga imama yake ya ce kai da dan madina ne da na da ke ka Allah ta'ala ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku rika daga muryar ku gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda har bayan komawarsa ga Allah ka shigo masallacinsa. to bai dace ba a je ka kana kwakwaro a gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan za mu ga su abin su imam malik ibn anas ta kasance hatta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai karanta to yana karanta cikin nutsuwa yana yi kuma yana jin haiba wato kwaljini na abin da yake faɗa na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma baya yadda ce yana halin tafiya wato yana tsakiyar tafiya ya fito daga gidansa kafin ya iso masallaci a tare shi a ce ana fatawar wani hadisi daga na annabi sallallahu ba zai baka ansa ba saboda yana ganin hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam maganar sa ce ya kamata in zai bayar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya girmama shi ya zauna a guri na tsatsi shi yasa sai ya shiga mai kyau ya sa turare in zai zauna majalisin karantar da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu dacewa amin summa amin tambaya ta farko malam tana cewa shin matar da za ta yi wankan tsarki shin sai ta tsaye gashin kanta ko kuwa to magana da jumhur daukakin malamai wa imamu abu hanifa malik shafi suna gaba wajibi bane sai ta tsaifa kanta mustahabbi ne in ta yi ba wani abu mustahabbi ne an so amma ba wajibi bane ba tilas bane wani ita ce maganar mafiya yawancin malamai saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama karara bai umarci mace saboda wankan haida ta tsefa kanta ba ya zo a cikin hadisin aisha radiyallahu ta'ala na lokacin da ta yi haila lokacin da za su tafi za a ka fita hajji hailata ta zo mata annabi sallallahu alaihi da aka zo ihrami yace tayi wanka anan yace ta tsefa kanta tayi wanka to wasu sai suka dauka tunda an ce ta tsefa kanta tayi wanka kamar saboda hailatta ne tare da cewa ai ba a lokacin ta yi tsarki ba a lokacin da za ta yi ihrami tana cikin gini shi sa wannan wankan wankan ihrami ne ba wankan haila bane to wasu kai kokarin su ce to tunda gashi wankan ihrami ma an ce ta tsefa kanta duk da cewa ba wanka ba ne na kawar da wannan karin da yake tare da ita ina kuma ga idan har za ta yi wanka ne na ɗahara ainihin ya kamata a ce ta tsefa kanta wani yana daga cikin hujjar da wasu malamai kamar ibn al-qayyim suka bayar na cewa ta tsefa kan nata domin a cikin mazhabar abu a ahmad ibn hanbal akwai magana cewa wajibi ne ta tsefa kanta to waɗanda suke goyi bayan wannan magana cikin cikin malamai kaba ibn qayyim suna hujja da wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta tsefa kanta sannan ta kuma yi wanka suka ce to duk da wankan ihrami ne an ce ta tsefa kanta to ina kuma ga wankan haida sai dai idan suka kula cewa ai a janaba akwai hadisin ummu salama wacce ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa cewa za ta tsefa kanta idan ta zo wankan janaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a ki ibi ruwa ki zuba akan ki ya ishe ki don wankan janaba wankan tsarki ne duk cewa su malaman da suke cewa wajibi ta tsefe sukan ce to ai shi wankan janaba ba a ce a tsefe ba saboda abu ne da yake maimaituwa akai akai sama da wankan haila wanda shi watakila a wata sau ɗaya ne kawai amma wannan wankan janaba zai iya kasancewa ba sau ɗaya ba shi yasa nan akai sauki to alal hakika dai babu wani hadisi karara zahiri da ya nuna wajabcin tsefe kai yayin wankan haila sai dai abinda ake rawaitowa na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda kuma wannan hadisi ne da Annabi sallallahu ce ta yi a wankan ihrami ba a wankan haila ba illa iyaka dai abinda ake so shine lokacin da mace take wanka ta tabbata gashin ta can kasa ya samu ya samu abin nan ya samu ya samu ruwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa ta da gashinta ta da kanta ya tabbata wannan ruwa ya je usulul sha'r ya je cancan wato mahudar gashinta wannan shine abin da ake bukata kuma idan wannan ya kasance ga ga mata waɗanda suke na larabawa waɗanda su an san su da yawan gashi babu shakka abin zai fi sauki ga matan da ba su da yawan gashi irin na larabawa don wasu malaman sun yi kokari su haɗa hadisin aisha da hadisin umar salama sai hadisin aisha da aka ce ta tsefa kanta saboda ita yarinya ce karama tana da gashi da yawa ita kuma umar salama saboda ta manyanta gashin ta bai kai na Aisha ba shi yasa ba a ce ta tsefe ba to in har dai wannan shine dalilin da zai sa ce ummu salama kar ta tsefe gashi na san da dama daga cikin wato ummu salama ta fi da dama daga cikin matanmu na Hausawa gashi saboda ita balarabiya ce kuma an sanye da gashin sa yake zuba a gadan bayan su to idan har ita an ce kar ta tsefe saboda nata ba shi da yawa kaga babu aula waɗanda suke matan 'yan afirka da gashinsu ba ba kasafai yake yawa ba aka ala'ayi halin idan mace ta ga za ta iya to abu komai ƙara samun nutsuwa ne cewa ruwan yana taɓa ko'ina amma idan ba ta yi ba ba a cewa wankan bai yi ba tambayar haruna usman ya ce malam ana yin tahiya bayan sujjadar rafkanuwa magana mafi inganci babu tahiya idan aka yi sujjada da tsabili ko aka yi ta ba'adi don hadisan da aka ruwaito a cikin sahihaini Buhari da muslim da musulman imam ahmad da sunan ba sa maganar tahiya suna maganar ya yi sujjada sannan ya sallama da abdullahi dan mas'ud da sauransu ruwayar da ta zo da tahiya ruwa ɗaya ce shazza ce ruwa ce wacce take za'ifiya mai rauni a ruwayar imran ibn hussein ruwayar imran ibn hussein wanda ita ma ta zazzo babu wannan tahiyya din shi a cikin hadisin zuliyadai akwai ruwa imran ibn hussein da ta zo a wani guri da tahiya amma dukkan sauran ruwayoyin nashi da su hadis ruwayar abu huraira da da da ruwayar Anas da sauran abin nan sahabbai da suka rawaito hadisin babu batun tahiya saboda haka magana mafi a sahihanci cikin maganganu biyu na malamai shine idan mutum yayi a sujjada tarabkanwa sallama zai ba zai saki tahiya ba na'am sai tambayar Bello M Muhammad yace menene hukuncin istighfari da wasu ke yi a yayin da za su ta da ikama so shi komai a addinance ba a yin shi sai idan ana da wata hujjar ta sa a yi shi a ikama an koyar da yadda ake yin ta kamar yadda aka koyar da yadda ake kiran sallah kuma aka faɗa abinda mai kiran sallah idan ya faɗa za a faɗa wannan hadisi sahihai sun zo wani hadisin muawiya uh, radiyallahu ta'ala anhu da mai kiran sallah ya faɗa a faɗa abin da yake faɗa za ta mai tumul mu'azzin fa qulu misla ma yaqul ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa uh, ikama ba a zo da ba wata ruwaya da ta zo ta ce ga abin da za ka faɗa so saboda haka ba za ka ƙara wani abin da ba a saka ba shi addini ba a yin da kai Ah, ana yin shi ne da hujja ana yin shi ne da hujja idan aka samu inda aka ce ai sai ai inda ba a samu washi kenan sai ka bari sai kai a inda aka ce kai haka shi addini ba ra'ayi bane ba ina zato bane ko kuma ina ga ya dace ba haka ne addini yake ba shi yasa na ali Allah kara masa yarda yake cewa law kana ad-dinu bir ra'yi lakana asfala al-khuffi awla bil masjid min a'la walakin ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffihi yake cewa da a ce addini da ra'ayi ake yin sa to da ina ga a shafi kasan kofi shi ya fi cancanta sama da a shafi samansa shi to amma abinda na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa shi ne saman kofi don haka ba a sa mutum yayi wannan ba don haka wannan galibi aiki ne na masu sa tsammani cewa in an yi hakan daidai akai ka tashi ikama kawai zaka sayar babu astaghfirullah astaghfirullah a farko na'am sai tambayar da take cewa malam ina neman karin bayani da kuma ingancin wannan hadisi wanda yake cewa kullu zunubin yu'akhiruhu Allah minha ma sha'a ila yawmil qiyamati illa al-baghi wa uququl walidayn aw qadi'atir rahim yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut hadisi ne sahi yana cikin Musa Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi yake cewa dukkan wani zunubi ana jinkirta azabar wanda yake yinsa sa tun ana ana masa iya jinkirta masa azabar sai ya je lahira amma banda zalunci banda zalunci ka zalunci mutum to tun daga nan duniya Allah ta'ala zai nuna mutum cewa eh lalle ya zalunci haka nan kafi a rahim wato yanke zumunci mutum ya yanke zumuncinsa ta hanyar watsar da waɗanda ya kamata na dangi ya damu da su ko kuma cin mutuncin su ma tunda eh qati'atul rahim ba wai kawai ka watsar da mutun shi shi shine kada a'a ko ko baka watsar da shi ba in yanzu kana cin mutuncin sa alhalin bai abin da ya kamata kai masa haka ba to yana cikin qati'atul rahim to wannan shi ma ubangiji yakan gaggauto da ukubarsa tun kafin a mutu kafin mutun ya rasu mm. na'am sai tambayar bature mai kilo sharaɗa ya ce malam menene hukuncin sha ko shafa fitsarin rakumi a matsayin magani hadisi ya tabbata a cikin hain hadisin Anas ibn Malik lokacin da wasu baƙi suka zo Madina gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama yanayin Madina bai karbe su ba sai ya zama na cikin su yana kumbura sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aje da su can bayan gari inda ake kiwon raƙuma na zakka a ba su daga nonon raƙuman da kuma bawalin wato fitsarin raƙuman to ne aka je aka tatso nonon da zafi-zafinsa aka samu fitsarin da zafi-zafinsa aka ba su suka sha kuma suka warke ne ma bayan sun sha sun warke suka kakkashe makiyayan suka kora dabbobin za su gudu a sallallahu alaihi ya ji labari ya sa aka kamo su aka tsitsire su aka jefa su cikin wani shi shine ake kira hadisul uraniyin hadisin Anas ibn Malik saura haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda cewa a sha fitsarin tunda ya umarni cewa a je da su je su sha haka fitsarin yana magani inda baya maganin a nasar ba zai ce zai sa saba kuma duk dabbar da ake cin namanta duk dabbar da ake cin namanta to magana mafi gaskiya fitsarinta ba na jasa ba ne fitsarinta da kashinta ba na jasa ba ne matuƙar dai ana cin namanta shi ita ce alhaiwan al wanda ake cin naman saukar raƙumi fitsarinsa ba na jasa ba ne hakanan awaki da shanu da duk dabba da wacce ake cin naman ta fitsarinta ba na jasa ba ne to haka abinda bai zama na jasa ba kuma ana amfani da shi a matsayin magani da wasu malamai a nan sun ce annabi sallallahu bai ce a ji a ebo a kawo musu ba saboda da dumi-duminsa ya fi yin maganin sama da idan ya silace ko ya huci shi yasa aka ce a je da su wajen makiyaya inda da an tatso kawai za su sha in nonan ne in ma fitsarin ne ibn qayyim cikin zadul ma'ad ya yi magana akan wannan don haka babu laifi dan an yi magani da fitsarin raƙumi an sha na'am wannan tambayar ta ce malam sunayen zaid da mus'ab da suban shin sunayen sahabbai ne Eh, akwai sahabbai mana akwai zaid ibn sabit akwai zaid ibn harisa maulan nabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn harisa akwai zaid ibn sabit zaid ibn harisa wanda shine kafin Allah ta'ala ya hana tabanni ake ce masa zaid ibn muhammad Allah ta'ala ya hana wannan ya ce kowa a kira shi da sunan babansa wadohum li aba'ihim ko aqsatu inda Allah haka da ana kiran shi zaid ibn harisa lalle dan annabi ne sallallahu alaihi wasallam haka nan ɗansa shi ma usama ibn zaid ana ce masa hibbu rasulillahi wa ibn hibbi rasulillah to dan akwai zaid ibn sabit wanda shine ya jagoranci ya jagoranci kwamitin tattara alkur'ani a zamanin sayyidina abubakar da kuma zamanin sayyidina usman radiyallahu anhu mutumin madina ne zaid ibn sabit al-ansari kuma yana daga cikin ɗaiɗaikun da suka haddace alkur'ani tun annabi sallallahu alaihi wasallam duniya a sunan shi zaid akwai mus'ab ibn umair cikin cikin farko-farkon wanda suka musulunta tun musuluncin yana yana da wahala matashi ne gidansu gida ne na masu wadata mahaifiyarsa tana son shi kwarai da gaske yana cikin samari yan gata a makka duk inda suka zo haba-haba ake da su lokaci ɗaya musulunta gaba ɗaya aka kishi aka tsane shi annabi sallallahu alaihi ya turo shi shine farkon wanda ya zama jakadan annabi sallallahu alaihi zuwa madina zai bude makarantar tafizul qur'an ne da karantar da mutanen madina alqur'ani waɗanda suka musulunta suke zuwa gurin su suna karanta alqur'ani kuma a yakin badar a yakin uhudu ya yi shahada da eh, ya lokacin da ya shahada aka rasa ma abinda za a yi masa likafani ne don taguwarsa da zaninsa guda ɗaya ne in an rufe fuskarsa kafarsa ta buɗe an rufe kafarsa fuskarsa ta buɗe tare da shi ne ɗan gatan nan wanda in yi kwalliya kowa sai ya bi shi da kallo a makka amma saboda yarda da allah da manzansa ya zo hatta bayan rasuwarsa an rasa ba abinda za a yi masa likafani da shi to wannan kaga sunan shi musa sauban akwai sauban cikin sahabba annabi akwai sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gurarren bawan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama annabi ya tashi ya zama cikin yantattun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta kuma suke ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai waɗannan sunaye cikin sahabbai na'am wannan tambayar kuma ta ce malam shin da gaske ne dukkan halittar da ke cikin ruwacin ta ya halatta wannan magana ce daga cikin maganganun malamai saboda Allah ta'ala ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara saydul bahri shine abinda aka kamo a cikin ruwa Allah ce an halatta muku saydul bahr abinda kuka kamo kuka farauto shi a cikin ruwa an halatta muku kuce shi wasu daga cikin malamai suna togaciya sai do abinda yake ah, jinsinsa irin nau'insa a doran kasa ba a ci to za a ci shi ko da aro yake ba kamar insanul bahar wanda eh, ake ce insanul bahar ta dabba ce haka kamar halittar mutum take da shi kifi ne amma halittar suka bata mutum to za a ci wannan ba shi saboda abinda yake doron kasa ire-iren shi ba a ci ko wata dorina-dorina haka wata ke cikin ruwa amma a waje tana da tana nama tana da fikoki to za a ci ba wasu kuma suka ce a dukkan abin da yake za a iya dukkan abin da yake cikin loto ana iya a ci wasu kuma malaman suna cewa ana duba wato abin da duk rai wato take kyama wadda abin da za ka gan shi akwai kyan kimi a ci baka da kyanki kowa yana kyamarsa to wannan bai kamata sai ya shiga cikin sai ya shiga cikin al-khabith wa harrima alaykum yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith sai ya shiga cikin al-khaba'ith ay ma tastakhbithuhu an-nufus ba shahidai maganar abin da yake cikin ruwa galibi malamai suna magana kowa da ijtihadinsa amma dai maganar da tafi shahara shine a cewa dabbar da take cikin ruwa ya halatta a ciki saboda waccan ayar da take cewa wahila lakum sayrul bahri na'am wannan tambayar ta ce malam idan na samu tahiyar ƙarshe ba tare da samun raka'a ko ɗaya ba shin zan ci gaba da sallah ta ne ko kuwa zan yi ikama na shiga sabuwar sallah abinda ka samu a sallah ka sallace shi abinda ya kubuce maka ka ciko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda duk kuka riska ku sallace shi abinda ya kubuce muku to ku cika shi ka in har zaka sake sabuwar sallar ka to kaga me yana shiga tun farko shi yasa duk a halin da ka samu liman kamar yadda zo a cikin sannan na Razzaq hadisin Jabir na sallallahu alaihi wasallam halin da ka samu liman ka kasance a ciki to wannan ita ce sunna ka kasance a ciki tare da halin da ka samu liman in ka same shi yana cikin sujada kai ma ka tafi sujada yana daga cikin kurakuran da wasu suke yi idan suka zo suka samu liman yayi sujada to wai ba za su tafi a sujjada su yi sujjada tare da shi ba sai su tsaya har sai ya gama sujjada su ya dago sannan sai su kabbara sallah abinda kwakwalwarsu take gaya musu shine ai wannan sujjadar in ma sun yi ba za a lissafa musu da ita ba to tunda ba za a lissafa musu da ita ba to ba za su yi ba don haka za su fara daga inda za a fara musu lissafi kaga wannan wato toshewar basira ne damsul basirati ne saboda mai saboda baka san a wacce gaba ce cikin gabobin sallah Allah zai gafarta maka ba ta yiwu a cikin sallah ka kakab a wannan sujjada da ka samu liman a cikin ta ne zaka yi wata kalma ko kai wata addu'a Allah ya karba a cikin ta ne zaka samu gafarar ubangiji baka sani ba zaka dan me zaka yi wa kanka asara sannan kuma wani irin kyashi kake yi wa kanka na kai wa Allah ta'ala sujada sujada da kasancewa shi ubangiji ta'ala ba shine zai amfana da ita ba kai zaka amfana da ita ka haramta wa kanka wannan sujjadar wanda tana cikin kundin ladan kara na gobe kiyama ba za ta tafi ba za ta tafi haka banza ba saboda wannan sujjada da za ka yi duk da kana ganin a lissafin raka'o'i ba za a lissafa maka da ita ba amma ai alkhairi ne ba sharri ba ne wanda kuma duk ya alkhairi ko mun kankanta sa zai gara sakamakonsa a cikin mizaninsa mun yi amal miskala zarratin khairan yara sai wanda ya aikata aikin alkhairi duk kankantarsa to zai ga wannan dan me ka haramta wa kanka waɗannan sujjado sujjada guda biyu ko sujada ɗaya dan kawai tunanin ba za a lissafa maka ba sannan kuma ka saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama domin abin da yake cikin sunna ta manzo shine ma adraktum sallu abin da duk kuka riska ku sallace shi haka abin da ka riska din na sujada to kai sallah tare da liman da wannan sannan ma fata kuma abin da kuma ku uce ku sai ku ciko saboda haka in ka shiga tare da liman ko da tamantahiya kawai ka samu to da ka samu kenan kuma kakka fitar da rai cewa Allah ta'ala zai karbi wannan kuma baka san irin gungwaban ladan da ubangiji ta'ala zai sanya maka a ciki ba don haka ba bukatar ka kuma rushe sallar daga baya ka sake yin gina wata wannan kuskure ne na'am sunan kuma ce malam shin ya zaki yana daga cikin sunayen Allah a zaki ba cikin ba cikin sunan sunan Allah na'am sai tambayar da take cewa malam ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi ihtajjatin naru wal jannatu fa qalatin naru yudkhiluni al mutakabbiruna wal mutajabbiruna wa qalatil jannatu la yudkhiluni illa du'afa'u wal masakin fa lin nar anta azabi anta qimu biki mimman shi'it wa qalatil jannati anti rahmati arhamu biki man shi'ita man shi'itu man shi'itu na wani hadisi ne sahihi hadisi ne a cikin sai muslim hadisin abu huraira hadisin ah, anas ibn malik ah, ibn kuzaiba ya rawaito shi ah, daga anas ibn malik muslim ya rawaito shi daga hadisin abu sa'id al-khudri haka ne ya rawaito shi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ina cikin sanan tirmizi da sauransu hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga wani cewa ah, ihtajjatil jannatu wan nar wato da aljanna da wuta suna yi wa juna suna maiwa da juna magana wato kowa yana kokarin ƙura dan uwansa da aljanna da wuta suna awatarwa ya ikhtasamatil jannatu wan nar da wasu na husuma wuta ta ce la yadkhuluni illa almutakabbirun walmutajabbirun ba wanda zai shiga ciki na sai waɗanda suke masu girman kai masu jabberanci wanda suke nuna isa wanda suke mugaye a zalimai wato kamar tana so ta ce wato waɗanda suke nuna su sun isa to su ne Allah ta'ala zai zuba a ciki na ita kuma aljanna tana cewa ni ko masu rauni ba mai shiga ta sai waɗanda suke masu rauni cikin bayan Allah su za su shiga ciki ciki na to shine sai Allah ta'ala ya raba musu gaddama kowace abin aikin da Allah ta'ala ya sanya ta tana da matsayi a gurinsa saboda aiki ne ubangiji ta ala halicce ta saboda shi haka yace anti azabi an mu biki ban shi'it ke wuta azaba ta ce da nake wato yiwa wanda naga dama ukuba da ita ke kuma aljanna rahama ta ce ina jin kan wanda naga dama da ita daga cikin arhamu biki man shi'it wanda na ga dama daga cikin bayina in ji kansa da ke saboda haka da aljanna da wuta dukkanin halittu ne daga cikin halittun Allah kuma dukkanin su Allah ta'ala ya yi su ne saboda wata manufa aljanna Allah ya yi ta saboda ya saka kawo bayansa duk da yadda suke da rauni a duniya ubangiji ta'ala ya ɗaukaka su ya darata su ya ba su matsayi su shiga aljanna su zama su ne sarakai waɗannan kuma da suke jin su sun isa su wasu ne a nan duniya suna zalunci suna jabberanci da nuna kafafa da isa su kuma Allah ta'ala a ranar lahira ya kaskanta su ya sa su a cikin wuta su zama kaskantattu wulakantattu na'am wannan kuma ya ce menene ma'anar wannan hadisi la mata mata sahiba sahibahu la'iban wala wala faiza a a akhadha ahadakum asan asa sahibahu falyarudduhu hadisi ne tabbatacce hadisi ne tabbatacce yana cikin da abi dawud da tirmizi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi ko mata'a akhihi kada ɗayan ku ya ɗau kayan ɗan uwansa kada ɗayan ku ya ɗauke kayan ɗan uwansa la'iban wala la'iban wala jaddan ba da wasa ba wato da gangan ko da gaske wato kada mutum cikin wasa ya dauki kayan dan uwansa ba bisa haƙi ba ya nuna cikin wasan dare da wasa da dariya amma ya dauki kayan mutum ba zaren ya bashi ba ko kuma a gaske ya kama ya dauki wannan ni fa ina san shi ne ina san shi bai bashi ba sai ya dauke ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan yace duk wanda ya dauki kayan dan uwansa ruwan akaza asa akhihi falyaruddahu ilai wanda duk ya dauki asa akhi sandar dan uwansa koda sanda ce daga mafi kankantar abinda watakila idan ka dauke shi zai iya zuwa daji ya karyo wata inda ka dauke ba wai shi ya ga dama ya baka ba kawai ka dauke nabi ce to ya mayar masa wannan yana nuna cewa shi haƙƙi na mutum yana nan hakkinsa ko da ɗan uwanka ne ko da abokinka ne ko a cikin wasa ka ɗauke masa ko a'a cikin gaske ba gangan ba ka ɗauke masa to yana nan a matsayin haƙƙinsa ne sai idan shi ya halatta maka sai idan shi ya baka saboda haka ba daidai ba ne mutum cikin wasa ya ɗauke kayan ɗan uwansa abinda hadisin yake faɗa kenan ba hadisi ne tabbatacce na'am wannan kuma ce malam menene inganci da kuma ma'ana ta wannan hadisi mallam ya tawarra fi ta'allumihi ittalahu Allah ta'ala bi ahad salasati ashiya'a imma an yumitahu fi shababihi aw ahu fi rasatiqi aw yabtaliyahu bi khidmati sultani to wannan bai da asali da hadisi ne mai asali ba baya cikin littafan sihahu baya cikin littafan sunan baya cikin masani baya cikin ma'ajib zarnuji ya kawo shi a cikin littafinsa talibul muta'allimi a ciki ya kawo shi amma baya da inganci abinda hadisin yake cewa duk abin nan duk wanda ya koyi wani ilimi wanda bai tawarra fi ta'allumi wanda bai tsantseni ba wato bai tsantseni ba wajen neman iliminsa to Allah zai jarabe shi da ɗayan abu da ɗayan abubuwa uku ko dai ya mutu yana yaransa yana samartakarsa yana cikin ƙuruciyarsa ya mutu ko kuma ya jefa shi cikin wato wahala ta noma shi ne rasati ko kama gonaki kamar ya zama yana kwadagon noma yana wahal kansa ko kuma aljarrabe shi da hidima ga masu milki zama yaran masu milki to shine abinda hadisin yake cewa amma hadisin baya da asali baya da tushe babu shi a cikin wani daga cikin littattafan hadisi sanannu ba shi da ma wani isnadi hatta shi zarnuji din shi kansa shi karan kansa ba cewa yi wuya an ba abihim an ruwaito daga sashen su suwaye so akwai hadisai da yawa a cikin littafin wanda ba annabi sallallahu alaihi ya faɗe su ba ko laban hadisi ba su san ba wanda yana daga ciki sai tambayar Amina Abdullahi ya ce mala ina neman karin bayani akan wannan hadisi ash-shu'umu fid-dari wal mar'ati wal farasi hadisi ne tabbatacce akwai shi a cikin a cikin bukhari akwai shi a cikin akwai hadisin abdullahi dan umar akwai hadisin umar ibn al-khattab cewa na bashu'um a wata ruwaya kenan a wata ruwa in yakun ash-shu'umu fi shay'in fa fi salata wato in har akwai abinda za a canfe to wuce abu uku ba mace gida doki wato abin hawa doki malamai suka ce abinda hadisin yake nuna ba wai yana nuna cewa a canfe mace ba ko a canfa doki ko a canfa gida wato a ran ana maganar abinda mutane suka fi canfewa ne suka fi canfawa suna canfa doki suna canfa gida suna canfa mace saboda haka in akwai abinda mutane suke canfa shi to waɗannan abubuwa guda uku ne wannan shine zo a wata ruwa in ya kuni fi shay'in fa fi salasa kaga yana zama babu kenan in har akwai abin da ake can to bai wuce abu uku ba saboda haka da hadisin yake nuna cewa mutane a al'ada musamman laraba a jahiliya suna da irin wannan a canfe mace ko a canfe gida ko a canfa doki saboda haka idan mutum ya ga baya samu ya dauka ko saboda ya auri wance ne ko yana tare da wance ko kuma saboda gidan da yake zaune shi ya jawo masa abin da yake fama da shi na rashi saboda ka bara ya canza gida ko abin da yake hawa in ya ga cewa ya samu wata matsala sai ya dauka abin daga abin kawansa ne amma musulunci bai ka camfe wani abu ba bai da wani abu ka canfe ka sani cewa komai ya same ka daga Allah ne kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi dan Abbas amma asabaka lam yakul li yukhbi'ak wa ma akhta'aka lam yakul li yusibak abinda da ya same ka daman can Allah ya kaddara ba zai kuskure maka ba abinda da ya kuskure maka to Allah ta'ala daman can ya kaddara ba zai same ka ba wanda ita ce aqidar mu'mini ita ce aqidar musulmi haka ba daidai ne mutum ya canfe wata mace ya ce tana da farar kafa ko tana da bakar kafa ko canfa wani gida dauka cewa tun da ya tare gidan nan abubuwansu su rika ja da baya kasuwancinsa ya rika samun matsala wurin aikinsa ya kasa samun ci gaba abu da yake nema ya rasa wannan baya daga cikin akida ta musulmi shi yasa abinda musulmi suka yi fice da shi sama da kowaɗanne maziya addini shine imani da kaddara cewa komai da kake gani ubangiji ta ala da ya kaddara in khairan fa khairu wa in sharran fa shar alkhairi ne ko waninsa akasinsa ubangiji ta ala da ya kaddara sauraka hadisin ba wai yana tabbatar da cewa a canfe mace bane ko a canfe gida ko a canfa abin nan yana faɗar irin abin da larabawa suka kasance sun fi camfi a kansa ne shi ne mace ko abin nan ko mace ko gida ko kuma ainihin ah, abin hawa wato doki na sai tambayar usman aliyu muhammad ya ce malam menene ma'anar wannan hadisi anna rajulan la'ana bargusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam faƙala la tal'anuhu fa innahu ayqaza nabiyyan min al-anbiya ila salati wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne wanda yake mai rauni Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Adab al-Mufrad sanaban shi Imam al-Tabarani ya rawaito shi a cikin al-Awsat ibn adi a cikin littafinsa الضعفاء cikin al-kamil fi du'afa al-uqayli a cikin littafin al-du'afa ibn al-jawzi al-ilal malamai da yawa waɗanda suke fitar da hadisai wanda ba ingantattu ba sun fitar da shi hadisi ne mai rauni hadisi ne daga qatada an anas wanda ya rawaito daga qatada da ce da shi ibn suwaid da ibrahim malamai sun yi magana akan cewa mai rauni ne haka nan wani shi ma da ya ruwaito shi da katada wanda ake kiran shi sa'id ibn bashir shi ma yana da rauni kwarai da gaske shi ya sa uqaili bayan ya kawo shi a cikin littafin ad sai yake cewa babu wani hadisi guda daya akan kudin cizo da ya inganta ban fassara hadisin ba abinda hadisin yake cewa a wani mutum a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai kudin ci kudin cizo ya cije shi sai sai ya la'ance shi sun ya tsine masa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin wai sai ya ce kada ka la'anci kudin cizo domin ya taba tayar da wani annabi daga annabawan Allah domin sallah sai ya kaza nabiyyan min al-anbiya ila salatil fajr ya tashe shi ya sallah asuba don haka a daina tsine mishi to babu wani hadisi da ya magana tsinuwa ga kudin cizo ko an cizo abin eh, wani ya ciji kudin cizo ya cizo wani annabi ce kada a tsine mashi ya tashi wani annabi daga annaba daga cikin daga sallah shi ya sa malamai suka ce babu ma wani hadisi da ya tabbata game da hana tsinewa kudin cizo babu wani hadisin da ya tabbata akan wannan kamar yadda Uqayli ya faɗa a cikin littafin sa Ad-Du'afa a baya ya kawo wannan hadisin ya rushe shi haka nan Ibn al-Jawzi shi ma ya faɗi wannan haka nan Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa al munif shi ma yayi wannan maganar hadisi ne bai tabbata ba ko tarwaya ta ma a cikin Al-Mu'jam al-Awsat na Tabarani riwayar da aka ta hanyar Ali ibn abi talib cewa wata rana suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai kudanci abin nan sai eh, kudan kudanci zo ah, sai ya ciji wasu sai suka tsine masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ku daina tsine musu domin suna tunatar da ku ambatan Allah to kai ga kuma da zikirillah to shi ma wannan hadisi ne wanda yake ah, na ƙarya ma hadisin shi ruwayar aliman hadisi ne maudu'i mai inganta ba wanda ya ruwaito shi a cikin isnadin wanda ya ruwaito shi akwai wani da ake kira sa'ad ibn tarif daga al ibn nubata shi kuma daga ali waɗannan mutane guda biyu sa'ad ibn da al ibn nubata dukkaninsu malamai sun ce hadisansu hadisan karya ne sauraka hadisin ta fuskar isnadi bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ta shi la'anta ka la'anci wani abu wani musulunci bai bai yadda sa ya zama mai la'ana ba a hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk ya la'anci wani abin da bai cancanci la'ana ba to la'ana za ta dawo kansa a hadisin wani ne cikin sahabban a sallallahu salama yana tafiya sai sai iska ta rika kada mayafinsa iska ta taso tana kada mayafinsa irin tana yana ja tana ja sai la'anci ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tal'anir riha fa innaha ma'mura fa innahu man la'ana shay'an laysa lahu ahlun raja'atin la'anatu alaihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce da shi kada ka la'anci iska fa innaha ma'mura ita fasata akai to duk wanda kuma ya la'anci wani abin da bai cancanci la'ana ba to la'ana za ta dawo kansa saboda haka shi musulunci ya ya hana mumini ya zama mai la'ana laysal mu'min bil la'ani la'ani wala bil ولا wala bil bazi. hadisi ne da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne mai yawan la'anta ba saboda haka shi ita la'anar ba wani abu ne da ake bukatar mutum ya rika yin ta saboda ka koda babu wani hadisin maganar kudin cizo ba abu ne da ya dace mutum dan abu kadan ya yi la'anta ba amma dai hadisin ta fuskar isnadi wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to alhamdulillah ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau ta haka kada amanta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta kan lambobin waya kamar haka wato shida. sifili hudu daya hudu biyar biyar sifili bakwai sifili uku shida hudu daya hudu ko kuma sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu biyu sufuli bakwai sufuli daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da ka shehu malamin mu a doktor shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogon da ya sada mu da ku ni shehu bala kabara na ke cewa mu haɗa a wani shirin da yardar allah ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما